ari abacuranzi ico gimi canke abakunzi b'umuziki ndundi umaze iminsi muko murabiko kubikurikirana eh, twa tumaze imisiko ko turabishikiriza ku eh, ikiganiro twakoranye n'umuririmbyi makarena Eh, akaba rero mu buhinga bw'ibyuma eh, batwetse yuko icyo kiganiro gishobora kutaboneka mu mwanya uza gukurikira eh, nicaboneka turaza kukibacishiza ko gato muri mwanya usigaye nicyo gituma twashoboye twashocegwa mugabo imbere y'uko tugitora turaza kubacishizamo kuvuga ku byerekeye wa muririmbyikazi wundi yatwaye isanganiro awadi hari ibyo twaganiriye nawe mwagiye murakurikira ari bamuvuga ko canke wenyine yivuga uwo ari we nuko rero mbwa imbere yaho twama dufise amakuru atandukanye tuba dufise tubamenyesha yuko tuza kuvuga ku byerekeye umuririmbyi GN eh, indirimbo agiye gusohora iri kumwe na video baraza kubituganira ko uretse ivyo turaza kuronka n'akaryo ko kuganira eh, na Femido Jaba ari hariya muri eh, Norvège aza kutuganira ku byerekeye ingene urugendo rwe rwagenze nico yakunze gusumba ibindi tudatevye rero mukanya tumvirize akaririmbo ka GN duhave tuganira nawe umviriza urundi burundi GN rumwe mu baririmbyi bazwi bakunzwe mu gihugu cy'u Burundi basanzwe bagira gospel music bakunda hip hop baka rapper uh, uramaze kuza kenshi muri isanganiro award ubandanya ukora uh, muri uburundi buraririmba turaguha ikaze uh, eh, turiko turabona muri bwa buhinga ngurukana bumenyi Eh, ku ma watsapu instagram facebook ahantu hose umengo hari igikorwa uri kurakora gikomeye kijyanye n'indirimbo video coming soon ugiye kuza muri ino ndwi eh, y'indirimbo yitwa indirimbo nzoba ari inzozi zananye n'amasanamu yayo nzoba eh, yitwa sumu supasita kuvuga ntari umusupasita ntari icyamamare ego hanyuma ikazosohoka ku munsi wa gatanu ego hanyuma ababishoboye bose barashaka kujya kuri cano yanjye ya yutube ego eh, akandika GNLFLS eh, kabiri ubusa gatanu mu biharuro hanyuma bakaca bayibona cyane bakaca baba baragira subscribe cyangwa abone eh, kugira kuwa gatanu igiye ko bashobore kuyironka ego cyane gn mu kurangiza umuntu yumvise indirimbo yitwa sumusupaster aca yibaza ibibazo eh, woducira ku mayange nko masegonda makeya mu kurangiza sumusupaster ni ukuvuga iki amajambo uvugamo ni iki mu ncamake uvuga iki muri iyo ndirimbo nubwo tutayaze twari twashimanye iyindi nkuru dufise niyo umuririmbyi yaramaze igihe kirininga mu gihugu cy'u Burundi yariko aravuga ku byerekeye igitabo cy'ibitabo kigiye kuja ahabona aho bazogira amatohoza hagati mu gihugu mu ntara zose mu makomine yose ku mitumba yose ku baririmbyi bariho n'ababayeho eka kikazomera igihe kinininya akaba rero yaraciye ngaha i Bujumbura amara Eh, nk'indwi yose akaba yarakoze yarabonanye umwanya n'abaririmbyi aragenda imakamba igitega ingozi hanyuma mu nyuma ahereza no ngaha iwujumbura twarusaka akagera kuganira nawe aratubwira uko yasanze urugendo rw'uburundi bwangeze mu kanya isase wahora umbwira yuko umviriza urundi burundi burundi femi do jabawuru umuririmbyi w'umurundi ari hakurya muri norvege yaramaze iminsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi benshi barabikurikiye eh, kuri WhatsApp instagram facebook aho wagize urugendo eh, mu ntara eh, zitari nke z'igihugu no ngaha mu Eh, mu gisagara cya bujumbura eh, turagwaye ikaze kandi turakuramukije eh, mu isanganiro mbega wotubwira urugendo rwawe n'aho isanganiro yarukurikiye wotubwira ingene rwuba rwaragenze kwaragenze neza nciye mboneraho akaryo ko gushimira bivuye ku mutima abo bose babigizemo uruhara kugira bigende neza imana ibahezagire cyane eh, ibyo nari nategekanije byose byaragenze neza uretse kimwe gusa igiteramo cyari kubera kuri stade y'ingozi eh, nkaba mboneyeho n'akajyaho gusaba imbabazi abanyengozi bari ba eh, navuga yuko ni amahoro n'umutekano nasanze mu burundi bwose aho nashoboye kugendera Eh, n'ukuntu za nzankano zifatiye ku moko ubu nasanze bisigaye ari umugani mu gihugu cyacu nanejejwe n'ukuntu nakiriwe neza mu cyanyibarutse byaranyeretse ko mu gihugu canje nkunda cyane abarundi bamfise ku mutima iyo nayo nubabwira yuko christian twarajyanye ingozi aho twashoboye kugendera mama w'umuhisi canjo wa misi Eh, twarinjiranye no mu nzu yiwe abamwo ni ukuri twasanze ari inzu eh, ubona yuko eh, itabereye umubyeyi yibarutse canji wa misi rero muri fondasiyo femide jaba vuba cyane tugiye kuraba ukuntu dusanura ijya nzu y'umubyeyi wa mama canje wa misi hanyuma ikindi cya kabiri nacyo ugiye gukurikira eh, muri fondasiyo femide jaba twiyemeje kuzoza turatera intege abaririmbyi ekaca eka n'abandi bose ba bakora kugira ngo umuziki w'uburundi utere ujya imbere muri femide jaba rero muri iyo fondasiyo femide jaba rero eh, fondasiyo femido jaba mwumvise n'ibindi mu rero tudatevye duhava duca dukurikirana niba babwiye yuko eh, ibyuma bidasezerana igi twari dufise rya makarena ntiryashoboye kuboneka n'iraza kuboneka turaza kwicishamo umwanya wa nyuma mugabo muri kano kanya bave twumviriza ibyerekeye wa muririmbyikazi eh, yatwara isanganiro award yitwa eh, vesitine arisoni mwaramutse inshuti bagenzi bakunze ikiganiro uburundi baririmba ikiganiro tutakunze kuvuga ngo mbega uwo muririmbyi ariko akora iki canke yamaze iki canke arota akora ah, iki oya eh, uburundi bararirimba ni ikiganiro dutumirira umuririmbyi akaza kutuganirira mu burundi turaza kuronka kadi yo kukuganira turazi neza ko abaririmbyi eh, bafise eh, n'abantu tubana dukorana tugendana mugabo eh, imana yabahaye impano yindi twe tutagira hanyuma bagaca bahura n'izindi ngorane twe tutagira abaririmbyi muri rusange mugabo abadamu cyangwa abigeme bobo umwemu warimo kugira ngo ushobore kuyijyana muri studio ngo uyisohore Eh, kubera imyaka navutsemwo uburundi bwagiye burabona ingorane ariko kubera nk'abarundi ku mico yacu urazi ko tujya mu ngorane tukongera tukazivamo kubera imico twahawe n'abasokuru bacu umubano mwiza twagiye turahabwa rero ibyo bintu twaciyemo kuva tuvuka tubona ingwano zisubira zihera abantu baryana hirya no hino kandi ari abavukanyi dufise urukoba rumwe dufise igihugu kimwe dusa ariko ugasanga abantu barajyana bumva ntibindyoheye na gato kuva nkiri umwana niho rero ibyo byiyumviro byavuka byo kuvuga ati umuntu buri murundi yishire yizane mu gihugu cyiwe atawangya wangura nicyo nabikuyeho yasohotse mu bihumbi bibiri na gatandatu cyangwa na kane gutyo sindabyibuka neza turabona yuko icyo gihe cyari igihe abantu bari ko barava mu ntambara eh. bumva umengo hari abari hanze bari ko baratahuka bumva ko bari ko barinjira eh, mu mwanya mwiza eh, nuko reka tugaruke rero ku byo dushaka kuganira uno munsi mwumva mu gutangura twanavuze yuko izi uza kutuganirira uzumfasha kuvuga ibyiyumviro ntashoboye kuvuga mu buzima busanzwe icyo ni ikintu gikomeye iyo abaririmbyi nka mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bavuga ko batanga kuri bari bato wewe warawifise ku mutima ubitangura mugabo waramaze gushika mu rugo eh? aho ho biyanagoye hariho n'ababitaye ari uko bagiye mu rugo uwabitanguye ari uko bitanguye kugorana cyane kubera ko waca wiyokipa abana n'ibiki ibyo mu rugo none tubwire eh, uturirimbo tw'ubuzima busanzwe ariko haragera igihe ndavuga nti oya uyu mwuga sinowigumizamo kuko ndafise byinshi ishobora gushyira abarundi muri ingene bagiye barabaho hama ku myaka mirongo itatu aho turaza kuhashika uwo twaganira ubuheruka eduwije yatubwiye umunezero byabaha urashaka kwibuka icyo byari bamari imbere yo kuvuga uti gushikiriza ibyumviro by'iwawe biciye eh, uca utangura kukaririmba amahoro ngira ntihenze cyangwa hari akandi wagiye muri studio tubwira ah, ah. amarira y'umukenyero amarira y'umukenyezi nayatanguriye ko kuko niho hari hambabaje gusumba ni nacyo cyiyumviro nari mfise iyo mba umuntu w'amafaranga menshi nayo kugira fondasiyo yo gufasha abagore batishoboye bajya babayeho ubuzima bubi ako kantu kabatapa mu mutwe bakabona ko ari igihujane kandi byarafashije kuri iyo ndirimbo itera imbere ikamenyekana imbere yuko tuvuga kuri eh, icyo bita muri migi faransa kariyeri porofesiyoneri yawe eh, turazi neza yuko eh, uri mu baririmbyi bake bafise ibyuma bagiye mu makarawoke bakagenda mu biteramo bakabicisha n'amafaranga icyo turaza kukiva ko umwanya umwigeme cyangwa umumama eh, arahuri arashikirwa n'ingorane nyinshi ku byerekeye kuririmba kwiwe gusumba umusaza we yubabesha nta na gato kuri kurimo ngewe ngitangura ingorane ya mbere nagitse urabona kubera imico y'ikirundi ntiyemera ko umwana w'umukobwa ajya mu bintu byo kuririmba babona kumenga byagenze gute kugira uhezagirwe ugire umugwi ukore uronke nicyo bita materiyeri ubwa mbere wanakubishaka utuganire nkere kwigeze no kubirota ubironka amamunyu ukabironka uwo mwanya ngira aba ashaka kuwucamwo wowe wamaze kuwutambuka nabo nyine baboneye ko bishoboka eh, muri kariyeri yanjye nagiye ndaronka menyekane uko kumenyekana rero ucya kunzanira kuronka nk'ikiraka nageze kuronka ikiraka muri pdrt eh, ni un projet je ne me souviens pas iyo sigle ngere gusa bimwe by'igisoda cyangwa igipolisi bituma abantu bahe iyo projet yari eh, ni ukuvuga kumenya ingene ukorana n'abo mukorana nyine cyo kujera kujera abaririmbyi eh, ukamenya tumusolisite umubasisite umupiyanisite umubateri ukagira imyimenyerezo bagategereza kuza bakubahiriza umwanya kugira ngo bwari bwizigirwe bwabo hagume mbega hari icyo kintu uwo kivuga kugira ngo ubwizigirwa buhagume umuntu aririmba ngo adasaza nibyo njye nibaza ko ari byo ko ndabya imyaka mfise nkaraba sipe fiziki y'iwanjye mbona imana yari kubera iki nyine ni kubera iki ni kubera eh, muguma musibagurika cyangwa kubera muguma mwinezerewe ni kubera iki nta siteresi dufise mhm. eh, siteresi bugira asazisha epi basigaye barihiguha indege bakava amakungu bakabaha miliyoni mirongo ibiri mu bintu bikomeye cyane eh, nk'aya masabukuru n'ibiki yego turazi ko abaririmbyi bamwe bariko baridoga hari ibyo batarashika ko eh, wowe urabya nk'igihe myaka ugitangukara abantu ubu urabona ko umuziki byo ku Burundi uri kuratera imbere cyane uracahagaze muragerageza ariko batere um, intege abaririmbyi bakiri bato n'abakuze byensiri turashobora gutera imbere eh, ego tukirangiza n'igiki wumva ushikiriza tutabaje nk'ikibazo wumva kididibiza muti buti nsabye umuhungu wasabye kino kiganiro iki kintu ntiyakimbagije mugabo je numva umengo sinagira ntakivutse erere gatoya mu gutangura kuririmba gutangura ku buririmbo bworoshye ugasanga ntibigufashije gutera imbere nk'ubu ndi ndiko gutera imbere kandi nashaje mugabo ndizeye ko bizowotsa gutangura bisunga bajya baririmbyi bakomeye bakagerageza kuririmbira ku ndirimbo zikomakomeye nka zijya zaba winusitone zaba ukabaho pozitivuma ugakorera igihugu ugakorera bene wanyu hanyuma ugakorera mu mugwi nibyo bifasha gutera imbere bakare nababazwa n'iki aryoherwa n'iki yewe mbabazwa nuko abantu bafata uko ntari bakwihenda ko bakavuga ibintu nkaryoherwa nuko imana iguma impezagira fizikima nkaba nkomeye no mu mutwe nkaba nkomeye atangwara mfise imbabaje eh, n'abanjye bakaba bakinkurikira tuganira neza tubayeho neza nkaryoherwa kandi nuko n'igihugu cyacu cyoba mu mahoro yego tuyaturu nk'aho dukorera mm. nuko murakoze cyane makarena abari barakurikira ahadisanganiro ingene yabayeho ingene indoto atigeze aba yashyize mu ngiro akiri umwana mugabo yagiye kwishika ko ari umumama ah, agashobora kugwa uhangana nabyo gushika nagura ibyuma agatera imbere akanaduhanura ati sinogenda hari atari ikintu nongereje ko cyane eh, nagomba gushimira ngaha mu guheraheza abo twakoranye hariho ba diane kanyamuneza hakabaho sibire yadushikanye muri pama wadi icyo ni kibagira narunse pamuwadi ya 2008 kubera we yagiye namenya media eh, n'isanganiro yaradufashije cyane n'ayandi maradiyo yari ahari akatavuga ntigahenda akavuga jadoye mu bw'ibyuma bw'iby'imaci yatuma bigenda neza nsabye umuhungu wasabye umwuzukuru wasabye tuzasubira mu nzu y'izashobora kuganira na Ashley tukaganira na sibi Bill canke Riziki eh, canke Aziza umwe muri abo kugira ngo muri no minsi tuzugumo tuganira n'abigeme n'abadamu ciao ciao bye bye